Destrava o tambor na cara dos bicos. Fala pra mim que sentiu a revolta. Ficha tá suja, tamo fragito. Não jogar sujo, somo um pé na porta. Tuxo já estralei de montão. Gostosinho é vender droga. Prefiro então encheado de bala. Muito mais rápido de contar nota. Talvez nunca coroa vá entender. Porque entrei nessa vida bandida. Desfruta das teas, bebê. Madeira não é pra placa desliza. Muito se espanta até falar mal. Olha na bolota e treme sim. Uma pergunta no ar pra você. Porque nenhum tenta contra mim Desde pedrinha tinha uma certeza Já nasci pobre, isso não convém A cota foi deitar os boyzão Assombrar e tirar de quem tem União fortemente na coleta Leste fundão central STC pior quebrada é a milhão Só encostando pra tu saber Não vou pro xadrez Cada um faz seu corla Tá volta de é fábrica de bico Essa é pros voltado de São José O 15 em 3-3 Cada um faz seu corla Tá volta de é é fábrica de bico. Essa é pros voltado de São José, não vou puxar deles. Cada um faz seu corre, lá tá volta de é fábrica de bico. Essa é pros voltado de São José, é o 1533. É o 1533. Destrava o tambor na cara dos bicos. Fala pra mim que sentiu a revolta. A ficha tá suja, tamo frogido. Não joga sujo, somo um pé na porta. Tuxo já estralei de montão. Gostosinho é vender droga. Prefiro oitão encheado de bala. Muito mais rápido de contar nota. Talvez nunca coroa vá entender. Porque entrei nessa vida bandida. Desfruta das teas, bebê. Madeira não é pra placa, diz isso. Muito se espanta até falar mal. Olha na bolota e treme sim. Uma pergunta no ar pra você. Porque nenhum tenta contra mim Desde pedrinha tinha uma certeza Já nasci pobre, isso não convém A cota foi deitar os boys não Assombrar e tirar de quem tem União fortemente na coleta Este fundão central STC pior quebrada é a milhão Só encostando pra tu saber Não vou pro xadrez Cada um faz seu lá Tá volta de é fábrica de bico Essa é pros voltado de São José O 1533 Cada um faz seu lá Tá volta de é é fábrica de bico. Essa é pros voltado de São José, não vou puxar Cada um faz seu corre, lá tá volta de é fábrica de bico. Essa é pros voltado de São José, é o 1533. É o 1533.